imitado vecas simpation. Simila rideto, la sama corpa sinteno. Ciudum conversatioi imitas la gestoin, cae la mimicon de sia vid albidulo, tiu aperas aparte simpatia. Aliflanque, tiu conduto havas ancao mal avantagion. Ciu imitas aliaen homoin? ce interconatigio, tiu vecas simpation. Almenau ce anoi de la sama sexo. Tiun resulton atingis nova studajo de universitatoi en Berlino cae Lepsico. Lautio existas sociai cameleonoi, nome homoi, a aparte ofte imitas aliain. En nia studajo ni povis montri che tiu imita conduto conducas al plida simpatio por tiu socia cameleono, clarigas psicologino de la Universitato de le Lepsico. En analiso cun entute cent tridecnau partoprenantoi, la sciencistoi esploris lau sexe separitai gruppoi kiel la subconscia imitado de condutoi, corpai sintenoi, gestoi, visage esprimoi, au lingvo uso, efficas alla interconatigio. Tiun fenomenon, kiu estas conata ancao kiel camufla imito, la esploristoi analisis helpete video registrajoi. En la experimento rencontigis anoi de la gruppetoi por mallongai interconai conversazioi. Antaue, cae poste, la partoprenantoi diris ciel simpatia ili trovis sian concernan cun parolinton. Candidatoi, ciui iam post la unua impresso sentis simpation por sia cun parolanto, transprenis dum la conversazio, crome, pli ofte condut manieroin cae esprimoin. Per camufla imito ni comunicas sen conscie che ni shatas iun, cae per tio povas ancau mem esti pli shatatai, diras psicologino el Berlino. Ciu iam ciu case sentas simpation, tiu adaptigias pli forte al sia vid al vidulo subconscia imitado, tiel versaine povas helpi, construi ligoin al aliai homoi. Sed existas ancao contrau efico. Lau nederlanda studajo el la jaro 2009, homoi, ciui imitas aliaen, povas esti trompatai pli facile de aliai. En tiu studajo, cun naudec du partoprenantoi, la sciencistoi starigis tiam du gruppoin. La anoi de la unua gruppo ricevis etan monsumon, cion ili tenis por si mem, au donatsis por bonfara celo. Seque ili donis al anoi de la dua gruppo, foie lau vere, foie lau malvere, informon pritio, cion ili estis farintai prisia mono la auscultantaro estis de nove dividita. Unu duono ricevis la tascon imiti, la alia duono devis conscie eviti tion. Seque, la auscultintoi devis priugi, ciù oni racontis al ili la veron. Entio la parto prenantoi, ciui plei grand parte estis resignintai pri imitado, pritaxis sia in cun parolinto in plei ofte pli realisme. Camufla imitado pli faciligas al ni compreni cion aliai homoi sentas, scribas las ciencistoi. Cie tamen la conduto de la cun parolanto ne congruas al ties verai emozioi, tie la affero estas inversa. En la caso de trompai messaggioi, camufla imitado mal ebligas tiun emocian comprenon.